Ràdio Godella, 98.7. capital. Tanquen innocents com si fossin criminals. La llibertat es troba tancada entre barrots. Joc de bastons dins les presons. Les hores són dies i es perden les il·lusions. Aïllats per Molt bona vesprada, benvinguts i benvingudes al millor programa de tota la galàxia i de tots els països andorrans. Això és el Ciutat Anatori del 3 de maig. Estem a 3 de maig, Jordi. 3 de maig de 2012, un dia que no es tornarà a repetir en la història. Això és Ciutat Anatori, un programa de Ràdio Godella que qui no fuma li pega la botella. Ràdio Godella 98.0 de la teua freqüència modulada o 3 www radiogodella.com no sé de memòria, eh? I res, i pels nostres amigatxos, i gràcies a la Rulo, no?, Mira si és bona persona, avui no tenim això. Per a mi, Rulo, que mos ha fet la, la pàgina web... Mira si és bona persona. 3 www.ciutatanatori.blogspot.com Ja ho sabeu. I res, vos doncs parla Pau Piconenco, els comandaments tècnics de l'amic Jordi Coy. Eh, Bones des, tardes, amics meus tots. Des d'ací volem fer una... <laughs> per favor, que és un programa seriós. Volem fer una crida a les autoritats municipals i internacionals. Estem buscant a Daniel el Seductor. Estic una mica cagat. El gran poeta d'este programa, no sabem res d'ell. L'únic que sabem que no s'ha mort, perquè m'ho han dit els del fort de baix de sa casa, que este matí l'han vist Flores estarà per ahir seduint. Per a mi seductor. és un vicioso. Pues també. I res, eh, tindrem les nostres connexions habituals en, en el Chicha, en el Sant Culé i, i, i en alguns més. Avui ens han deixat tirats ahir el, el Xema, el, el Watch de la Manxa, i res, això Ciutat Adatòria és un programa fet per post-adolescents de més de 25 anys, un programa que ni el pelotazo de porxinos un programa cagar cagarse i no tolcar-se i res, avui tenim així els, els, fan, els eh, Funkowski, ara va dir Funkiwi, saps? Eh. Els eh. Funkowski, ja sabeu que n'hi ha nosaltres per ahí uns, uns imitadors baratos que es diuen Funkiwis, mireu en Facebook, i res, tenim així Alberto i a Zapi, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bona vesprada. A la manager Nerea, que encara no vol parlar, a veure si després pot dir alguna cosa. Bona vesprada, Nerea. Bona vesprada. Ah, pues sí que parla, sí. I res, el telèfon de participació, Alberto, te deixo dir-ho si vols és el 963642952. Arriba, palla, digue-me! Per si voleu cridar a, a, a, a fer la mà. I res, sí, antes sí. de començar a endinsar-nos en el que és l'univers Fankowski, sí. sense, sense més demora anem a començar escoltant un tema no, de, del primer treball, que com es diu el primer treball? Es diu Los grillos no existen. Això, Los grillos no existen. I la cançó que anem a escoltar pues la veritat és que suposa que serà Sirenes perquè jo duc el CD en el cotxe però no sóc escoltar molt la nostra música. Tampoc, Orden aleatorio. Sí. Bé, si no serà eh, sorpresa. Si no Sirenes, doncs pues després mos dius com s'ha dit. Pues anem a escoltar Funkowski, això és el Ciutat Anatori, comencem. Comencem. anem a escoltar Pànic, no? Pànic. Pànic, pa, pànic o com? Pànic. Pànic. 把你赶。 mujeres, me gusta el seso, Quiero hacer el seso a todas las horas del día, inclusivamente por la noche. Ciudad Tanatori. <laughs> I bé, encetem el Ciutat de d'avui, 3 de maig. Avui tenim un programa així que tenim entrevista eh, en, en exclusiu i, en, i, i presentació internacional i mundial de, del disco. Mundial, mundial. Dels grillos, no? Els grillos, com era? Els, el, los grillos no existen. Los grillos no existen, eh, de Fankowski, així en primícia mundial en Radio Godella, Però... en Ciutat Anatori. Molt bé, bueno, tenim Alberto Zapi, que estan així, i bueno, anem a començar, pues, pues el principio, ¿habéis fet alguna entrevista en alguna radio ya? Sí, la verdad es que... Pues vamos, las preguntas típicas. Sí, sí. Y ah, eh, eh, Fankowski, a, Pero Eh, eh no eran típicas, eh, la verdad... expliqueu No, espérate que quería ahora el De primeros te vas. Bueno, cosas son tan típicas? De primeros te vas a decir que hemos convidado a cervesetes abans, eh? O sea... Bueno, pues ver, vingut antes. A... Paul, Paul, les cerveses mos a la quan anem. Vale. Bueno, tenim a Chema, la... el guacho, guacho, entra para acá, hombre. Que, he conocido a un colega tío Villarrobledo este finde. <laughs> Bueno, teníamos así a Alberto y a Zapi. Bueno, Alberto y Zapi, Fankowski. Sí. Asad da un B Fankowski. Y no, no el nom, el, nom y el Soriche. Eso va a explicar Carles, que mira mi memoria. Carles o Zapi? Carles. Ya has la macha de la radio, tío. A me agrada Carles. Bueno, no m'artístic, no A tú te has preguntado que lo que agrada? Vale, Zapi, va a hablar Zapi. Vale. <laughs> Res, pues la historia ve, ve de Jun, ve de Jun, ve cuando, Alberto y yo compartí un grupo, ahí se le iba a correr la idea de, de fusionar los mm, aspectos clásicos del rock, el funky y y mesner més era el grupo que tenía antes? Life in a Box. Life in a Box. Ahí e a se la idea de, de fusionar lo que era e, ese Steel, el rock, el funk rock, volía algo más moderno, volía volía algo más cañero y me va a quedar un día, en un contacto que tenían, pero Oscar y tal, y yo punchaba hip hop. así sido siempre desde chicotez y yo que dejé de hip hop, van ahí, más, ahí más isa loco. Sí, sí, venía de ahí. Y, y Alberto va a decir, anem a probar, a veure, lo que puedes hacer en el grupo. Total, se varen fer van a comenzar ahí a, a tocar, a anar de festa... El, el, el cariño, tal... Amor, y, musicalment. acabar fent la música con todo. Jo és que vaig veure a James Brown en Irlanda un estiu i vaig dir, hosti, tenia dues coses clares. Una era que volia ser negre i això ja no podia. I, això, i, això i l'altra era que volia això fer quan funky. va ser? Fa molt de temps? O va ser la setmana passada? Que va, o... això farà tres anys o quatre. Hòstia, sí, ja, cosa, sí. eh? I bé, i a banda de tu... Bueno, Alberto, tu què, tu què eres? El, el, jo soc un desgraciat. Tu eres el, el guitarrista, baixista, què eres? No, no, jo sóc el guitarrista el guitarrista de Carles Zapi és el DJ, després està Migue, una salutació per Utiel, que estarà per allí, el baixista. Utiel Requena? Eh, sí, no, no, no, no, no, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui això... Utiel, ¿dónde está? Sí, avinagraos. Avinagraos, cabezones, li diuen. Sí, ni a jaleo, ni a jaleo, ni a jaleo. A 16 quilòmetres. Saps què passa? Que jo com del port, del <laughs> port, no del port de la Viella, del port de Sagunt i d'ahir de, de, de Chester del passat pero me té prohibí la, la generalitat. No, la veritat és que... Com, pues... com Calcantra i... Bueno, este xic que està parlant ahir és Xema, benvingut Xema, què passa avui? Bueno, bueno espera, no, ma mare m'ha enviat a comprar. No, ma mare m'ha enviat a <laughs> comprar. Coses, que passen. Molt bé, i bé, i a banda este, este buen xic este que heu dit, el, el, de, el de Utiel, perdó, perdó. Sí, pues falten Cristian, que és el bateria, que estarà treballant, suposa, sort que té, i, <laughs> i després està Aripa, que està en Madrid, que està fent un màster i bueno, pues no podia vindre per sopar. Ja esteu fets uns professionals. No, que va, que va, el que passa és que som uns desgraciats i tenim que treballar perquè no tenim prou per guanyar-se la vida en això. <laughs> anem cap amunt i cap Molt bé, i, i, i ara anem ahir en, en el nom. Funkowski, això d'on ve? Pues jo la veritat eh, és que no vaig participar molt en lo de la creació del nom, això és més la branca del cantant, que és el, el, que du el tema de... sé quién es? ¿El de Utiel? ¿El de Madrid? No, este es de así, de la avenida del Cid, ¿eh? Este es de casa, este es de casa. No, no és de yeah, saps? De Luis Miguel. No li pots dir això a Luis Miguel. Jo crec que el, no, el nom va eixir més per una, lo que va ser una tormenta d'idees. Tot el món va començar ahir... Night, que sí, storm. A, ah, tot, el, tot el món diguent ahir el nom que, que li venia al cap. I bé, i, i acabem d'escoltar Pànic, no? Sí. Que és una cançó... A mi no m'ha donat molt de pànic. Ja, no, no, no, lo que passa és que... Mala idea, no? I aquesta cançó venia perquè nosaltres en Life in the Box tenim un tema que vam fer una commemoració de quan saquejaren mil persones el Saturn i sí. nostre, teníem un company, <laughs> saps? Això que Saturn és lo sí, del sí. electrodomésticos. Sí, sí en les armes. I és que si de... I digueren, anem a fer... De mire, mire, miró. Entonces, Se'n van a la llum, tio. No, no, no, no, lo que passa és que... Van fer una gran festa feren lo del l'aniversari en plan productes a un euro i saquejaren la tenda i entonces una col·lega nostre currava allí i digui, ja, n'hi havia un pànic allí i diguen, bueno, però anem a fer un tema de... La gent enduguent-se televisions per un euro. <laughs> Tirant ordin ordinadors per les finestres i la gent bueno, arreplegant-los. I ara acabeu de gravar, no?, el vostre primer treball discogràfic, no? Se podria sí. dir així, no? Sí. Eh, com se diu això? El, eh, e el EP? El, EP, el EP. EP. Eh, e sí. EP, no PP, eh? EP. EP. Així saps que són molt populars. Apolítics. Anatori, sempre. polítics. Clar, home. I jo també. <laughs> bueno, i res, i el nom del el de, de, de este CD sí. que, que estem escoltant així en Radio Godella, sí. Que, per què veig el nom de, de Los Grillos? Carles, ho expliques tu, Rei? Una vesprada que estava fumant por, no? Sí, sí. sí. Una vesprada que estava ahí fumant por. No, no, no, no. No. un, un, un dels temes el més aixina impactant, el que més li agrada a la gent, que, que té un toc aixina Ricky té una fusió d'idees, més o menys. I això és el tema principal de, del disc. Els grillos no existen. Y bueno, pues el tema... Ah, del... Eh, eh, un poco un distancia sí que sou, no? Somos Som un poc ficticis, utòpics, bohemios, collons, això és la música. Joder, no tenim a Coca-Cola. Eh. No que preguntarse, se que preguntarse a vegades si existixen o no existixen. Y bé, com ja estem així en molt este massa... Este pobre diuen que sí. sí va. Anem, a ficar un altre tema, anem a el tema número 2, que no se com es diu. Sorpresa, después ho direm. Bé. Això para perquè ho endivina pues, gent. Jordi, anem al tema número 2. Este tema li anem a dedicar al bar Mesón Bocateria Sam, ya que no es pot fer publicitat de la la ràdio pues, la fem així encoberta. Els millors bocaïllos, braves, morro... Vamos, lo millor. I els dissabtes per a ti, panquemaos d'Alberic. Claro, I res, anem a escoltar Famkowski, la cançó número 2 del seu disc. José. pels amics, no? Sí. Emilio José pels amics. Emilio José. Vale. El teu nom és? Emilio. I pels amics? Eh, Emilio també, eh? Sí, però el de llarg com és? Eh? Com compres? Emilio José Martí Gómez. I pels amics? També, eh? No, ah, Emilio José. Emilio José. Digue-li que és futbolista, que digue-li que... Però com el diuen? Emilio, Emilio José. Però pels amics com vols, si digui? Emilio. Emilio és pels amics. Ja però... ratllant massa, eh? Hòstia. Emilio, Emilio. Què? Emilio José. Dime. Com és el gelat? Està de categoría. Eh, i el churro on estan els? Els xurros en una poca vergonya no n'hi ha. Eh? Home, jo em volia, jo em volia mullar. Eh. Que s'ha plegat tard, eh? Claro, claro que jo, jo arriba. Ah, però és que t'hi ve, eh? Està de cine. Doncs Emilio José, hasta l'any que ve. Moltes gràcies, adeu. Ciutat Llavors... tanatori. <laughs> bé, continuem en Ciutat Adatori, ja sabeu, 98.0 de la freqüència modulada Ràdio Godella, 3 www.ciutatadatori.blogspot.com i se n'anem, crec que, si no m'equivoque, a, a, a la localitat veïna de Paterna. Eh, o no? Bona vesprà, Feliuet! Buenas tardes, ¿cómo va la marcha? Buenas noches, señora, Buenas noches, hasta la vista. Bé, avui tenim així al grupet Fankowski Feliuet, però tu m'han dit que esta nit em va a un concert, no? Sí, a veure a Rapso de no sé qui més, <laughs> tio. Crec que són 121 decibels, has pencat... Eh, jo, i... Pau, te seguim molt junt, eh? I l'abuela fuma. Pues estem en el poble del costat. Què? Pues, macho, te sent com a varios quilòmetres. Pues és de la cova Isa que estigues. Estic al balcó, a veure, dime. Bueno, Feliuet, tens alguna pregunta pa Fankowski? Pa qui? Pa... <laughs> Bueno, té igual. <laughs> para un grupo que más y Fankowski, pensé una Pregunta ya. Hombre, si mundial me conegut, no? Claro. Es eh, la puerta de la Rolling Stone otro día, o qué? No, de otro día no, del mes pasado. Son un ah, grupo de teatro, Feliuet. Bueno, Feliu, ¿qué te qué que a La, Eh, pues ves que, ya, que se pasó un muy que que pilla pilla Queen fill de putes. Pues si más di que te tocara, hombre. Que, que t'ha yo que me tocara? no, tú has dit, disponible, Yo estoy disponible. Pero estoy cuinando. ¿Y qué estás cuinando? Voy a hacer empanadillas. ¿Y qué pasa? ¿Que hoy tenía lo de, de tengo una cena para usted? No, no, no, es que me han de sopar y no tenían pa Y han fet empanadilles. Ja se vas a sopar. Pues en Emilio José. Pero los churros com De Eh, de cine Pero yo era una poca Yo jo muy mullar. Pero no en completo no en completo ¿Qué tal, Elio? I pels amics? chicos no em toquen. Pels amics? <laughs> Pero tu, pels con com que el Twitter, Sprinter, sprinter, que hace mucho digue que es futbolista. Dígale que... no, o, os que deia... Bueno, dime, dime, Feliu, que se nos va... Eh, estos chicos no toquen. Estos chicos no toquen. próximamente. Mira, que me toquem en el Perro Verde, pero això pillamos el lluny, no aneu, eh? I claro, claro. el dissabte toquem en el Loco en Blustafaris per 8 pavos a les 10 i mitja, en el Loco Mateo. Ahí si no, ja esteu tots no convidats. No sortegem ningú. Sí, sí, ahí això volíem... Això no està pau, el Loco Mateo. Això en Valencia, Ahí en, en el poble este en el, en el, el on, on anàvem on a trair, on van totes les pijes i els pijos de València, allà a Juan no. Llorenç i tot això. Carrera ah, Erudidor ah, Sí, home, sí. Jo ahí bueno, sempre, jo ahí sempre he quedat a triomfar, ja perquè... Ja el concert, així no me despedir, eh? A xupar-la, vinga. Vale. Vinga, adeu. ja saps que pas per flautes, nosaltres som molt exòtics. I bé, eh, anem a escoltar, si vos pareix, una, una altra temilla, no?, de... Sí. No lo vas a aclarar un poc d'este. No, no ah, bueno, bueno, este és nou treball on se pot adquirir o descarregar o, eh, a banda de eh, Mega Upload. El disc, a, part, a, a banda de pagar 20 pavos en la FNAC, si vols, pots 20 descarregar... 20 pavos en la FNAC? Vols, desca pots descarregar-te'l gratis en www.fankowski.com Això la ho sap? Que va, no, no, no. Sí. <laughs> Que no Ara potser estem a la porta i te ho <laughs> venguem. Que no, que no, que no estem en la FNAC. Des que pots descarregar-te'l gratis des d'internet. Fiques Fankowski en Google i apareixeran un muntó de Fankowski coses. Eh, Fankowski no fan kiwis, que són uns imitadors publicitados baratos. No dones... Son letras No, no, no dones publicitat aquí. Molt bé, i, i, i, i, on ho han registrat e, este CD? Este... Registrat? Enregistrat. Creative Commons? Eh, gravat. Ah, gravat. Ah, i en caramelo. <laughs> és <laughs> que, però per pa la gent com, com, a veure, ahir no com pa... jo que ho sé tot. Entre Montcai i Vetera n'hi ha un poble que se diu Sant Isidro de Benajever. En sèrio, n'hi ha un poble. Eh? Sí, sí. És pare... Però n'hi ha un poble. No és una rotonda. No és una redona ni res, és un poble. No és, ahí, pues... És com el poble este que n'hi ha venint per ahir per la pista de Silla... Cat, a, ese, com es diu? On viu en Xandre. Com es diu el poble? Sí, Catadao, que yo pensaba que era. ¿no? no Catadao, sí, Catadao, que yo pensaba. Ya, Alf, Alfar, no, Alfar y Bay, no. Sí, Catadao, no, pero Mon, los atres. Montroy. Y sé que fica polígono ahí. Deja de beber. Polígono. Sí, hombre, sí, era, antes de entrar a Valencia. No, no me recordé. Fíjame, que están dos pables pegados, yo que pensaba todavía que era un polígono. de Rocafort. Ah, me recuerde lo liberal, pues resulta que eso es un poble. Pues es un polígono, industrial. Lo liberal, es un pable, tío. ¿Eh? Ay, este, el guacho. Ahí tengo tu paleta también digo lo de guacho. No, claro. pues tío pues yo pensaba que solo eran de Villarrobledo. bueno, además contar un otro tema. Sí. Y además dedicar a toda la nuestra audiencia de la Ribera. Es que en este programa las escolta me echen de fuera de Godella que de Godella. Vale, así, nosotros también a pegar una salutación a Radio Sueque, que anaran la entrevista Radio Ribera FM, hmm. a los chavales de un poc de rock, que nos una entrevista muy guapa Millor I... que està segur. No, no, no, no, és per comparar, home, no m'agraden les comparacions, però una salutació per ells també, que són bons xavals. Bé, per esta cançó li <laughs> la dediquem a... Que preparar, no? <laughs> Eh, ah, vale, ara preguntem, ara preguntem. Esta cançó li anem a dedicar a, ma mare i a Isabelín, que és la veïna que estaran escoltant-nos. Que era molt Fankowski. Fankowski. Bueno, ja sabeu que m'estan preguntant per així pel, pel, pel Twitter si el DJ està soltero. Home, De moment, de moment sí. Lo de que, moment sí, no s'encanteu sí. que... Clar, és, que, és que estan ixint moltes, este, molt, este, molts concerts, estan ixint molts ah, concerts... No i... va estar mucho tiempo en el mercado. Sí, sí, ara, de moment. Ara que es comencen, no, tio. L'oferta no, s'acaba. Xema, a este xic li passa com a tu i a mi, que la, les xicotes mos veuen inaccessibles i no se sí. mos acosten, perquè diuen, en este tal, pues m'haig juntar me uno com Alberto, així més lleig i tal. Som gent de bueno, pasta, sobrats. Paraules carinyoses. Bueno, pues, anem a escoltar un altre tema que heu gravat en San Isidro de Benajever i seu. Sí. sí, en, en caramelo. ¿No Antonio? En caramelo, di caramelo, que es el, el chic. Caramelo no es lo que me huele chicos en la discoteca. ¡Ay, ponme un, chupito de eso de caramelo. Eh, yo no es que últimamente no vais mucho a la discoteca. No vais mucho en discotecas. No, no, a la discoteca. <laughs> bueno, me va a contar un otro tema de Fankowski, el tema número 3. <laughs> él es una persona normal y corriente, nada más que es un asesino, criminal, estafador. Ciudad Tanatari. <laughs> sí, en Ciutat Anatori, www.ciutatanatori.blogspot.com Ràdio Godella 98.0 de la teua freqüència modulada. Se m'ha oblidat dir que este programa, avui se m'ha oblidat, però ho vaig dir ara, també se met en Radioactiva FM COI i en Ràdio Misterera de la Xara, o sigui, que és pràcticament Hosti, a nivell de països andorans estem petant-la. Joder. I bé, eh, vull dir... continuem Vankowski. Altres mos comentaves que, que aneu a tocar este divendres i dissabtes, però bueno, qui, quins projectes teniu ara que estàs la manager, encara que es pot parlar ara, quins projectes teniu aixina en, en aixina a bote pronto? A, bueno, pues... a, a curt plaç, mig? A curt plaç, realment, pues, eh, jo m'agradaria presentar a Nerea, vale? i que, que ella és la que s'està encarregant últimament i s'està pegant el, el currasso, pues que explicarà a ella un poc com tenim l'agenda i que la gent s'entere. No parla? Molt bé, Nerea. A veure, dinos di, di, di les, dates. A veure, tenim per a demà un concert com ja dit Alberto Enrequena, en el Perro Verde, i després el dissabte en el Loco que ahir toquem en Blues i va ser un concert Guapo, guapo, Ahí- guapo. Això de rechupete. Això Va a sonar i res, dir que a les 10 i mitja eh, Esta nit, es rifarà una entrada per al dissabte, en el loco, gratis. gratis, eh? Que això en la societat i en estes que corren avui en dia, gratis, Però què n'hi ha que fer, què n'hi ha que fer per No costa aconseguir la entrada? Aquí n'hi ha que, aquí n'hi ha que tirar aquí n'hi les ha que pegar. N'hi ha que estar atent en Facebook de Fankolski i en Twitter. Ok. No està enganyant. Ja sabeu. Jo aniré, jo crec que aniré al concert. ¿Sí? Sí. Pues no te dan al Pablo que No, este K de semana no. Ah, pues es este. Claro. Que, se, que, el que, el sede de este cada semana. Claro, el Qué guapo sabe New Tú, Que no dirás. No, no aniré al Pablo. Ah, yo pensé, que no dirás al Pablo. No. Has cambiado de opinión. No has por el pasado, que el de semana, No, No, preguntado por el futuro. Es que no, ah, Tenía un ah, problema de comunicación tú y yo. No, <laughs> la sexta, no, me había cuenta, no me había cuenta hasta hoy. <laughs> Bueno, espera, que una otra fecha. Ahora, una otra fecha, el que pasa es que encara no han res a ningú, bueno, a ningú, en primicias primícia, primicias Primicias, És primicia, és però encara no en res perquè famosos, queda. Eh? donant exclusivos i tot. Encara eh? queda. Els eh, que eh... son famosos, eh? Son. Eh, res, en Chun el set de Chun Toque a la matís en Doctor Sapo, que de Guadalajara, I res, encara no, no, ni, no li hem donat bombo perquè estem en lo de Però, el logo i tal. Vos ve de puta mare el 7 de juny, perquè dia 8 anem a lo del pressing catch, no mos coincidir les, les fetxes. Aneu al pressing catch. sí, és que ven Gran Cali i a, eh? a la Fonteta. <laughs> Que de veres. Escolta, cadascú... Queria que, ara, queria que digués al Congrés dels Diputats, tio. Pues estaria bé, a donar hòstia. Cadascú té No, és l'únic que se mereixen, Egina. No, és a veure si mos donem faena o algo. Esas cabezas no están bien. I bé, alguna coseta més? No, si volen comentar lo de que varen anar la setmana passada, va ¿eh? ser? Això, que quins concerts heu fet ahir? La xira mundial esta que esteu fent? Mos varen anar a la, la, d'Espanya. mundial, la, xira mundial mos dugueu Oviedo i tornarem, vale? Eh, I, <laughs> I bueno, pues res, tocarem allà en l'FNAC i pues, els vàrem agradar molt perquè ja sabeu que ens estan recomanant per altres FNACs, així que en algunes ciutats pot ser que vegeu algun cartell de Fankowski. I bueno, pues jo vos convide a que se descarregueu el disco i a que vingueu este dissabte al Loco a disfrutar amb l'Ustafaris i nosaltres i si no tinc raó me la tallo i em fas monja, saps? Vull dir... A mi m'has convençut, eh? Vale. A mi també. Sí? Jo li preguntaré a ma mare si m'he deixa anar, però estarem. Bueno, i anem a escoltar un altre tema, no? Sí, escoltem un altre. El, el que han sentit antes com es deia? El que han sentit antes es deia Inside You, que el tracta sobre pues, el tema este de, de com el politiqueo mos està donant per el cul i, i enganyant i, i Anima un poquet a la revolució. Pues sí, digam així. No? Pero eso calla que hay agarramos donen la casa vale, perdido. dir ah, pero Eh? no se però a ninguno? Esto no el ya Ya está en preso. claro ya pues Sí, es un poco sobre pues, <laughs> crítica social, no está mal, también. No vas a cantar siempre sobre guarraes y cosas que no... sabes lo que te voy a decir. Bueno, pues andemos al rollo, Jordi. Esta canción la dediquem al regidor de Juventud de, de Godella. Ese San Estupendo. Muy bien, muy bien. Mm, jo faig joga, per això. <gasps> cuando estás aquí. No quiero verme, no, no quiero verme. Mi que me trae recuerdos de ayer que he tratado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 tanatori. Bé, i continuem el programa Ciutat Natura d'avui, eh, la gent blaurana i no tan blaurana, i m'anem a parlar en Sant Culer. Bona vesprada, Sant Culer! Bona, bona vesprada! Bueno, Sant Colec, després d'aquesta última, última vegada que parlarem, que, que anàvem a, a, reventar ho tot, què mos tens que dir avui a l'audiència de Ciutat Anatori? Pues, pues que, que hem tingut una setmana fatídica els culers. Vaya que sí, vaya. I que bueno, no algun, tan mal, hombre. A, algun missatge d'ànim, no?, a, a, a l'audiència o algo. Eh? O volies comentar una altra cosa per pa, pa no parlar de futbol? Ah, pues, que Eh, eh, que nos toca Tito Vilanova. ¿Qué dio Tito, Tito Vilanova, Ise? Dice el, el que iba a este- clavar el, Mauriño Mourinho un dito en el Huy, no? Sí. Es el, el de Guardiola. Y bueno, Sanculé, a banda la noticia de Tito Vilanova, que cree que ninguna sabía, eh, vos comentabas alguna cosa, y Isina, de política actual, de situación geoestratégica o alguna cosa de estas? Eh, pues eh, es un escándalo. ¿has, visto el sueldo que tienen es, es de la, de MT? No, no me han enterado. Pues hay un directivo de la MT que cobra 128.000 euros al año. Vaya. Escolta, Sanku, ¿Tú que ¿Qué? esto estos días? ¿Has de el diario? Sí. ¿Qué ha pasado en, el, en, Josep San Félix, rechidor de Juventud de Godella? ¿Eh? ¿Qué ha pasado en Josep Manel San Félix, rechidor de Juventud de Godella? No sé, no sé, no sé es. Sí, no sé qué, unas becas y dos millones de euros. No, yo no os no, no, he hecho los de eso. Pues para la semana que ve te informes mos un contes. Ah, vale. Es que yo estoy que a, caballo, no enganchate al caballo, sino a caballo entre, entre Godella y la Ribera y no mantener la mitad de cosas. Ah, vale. Bien, pues. Escolta, eh, San ¿dónde está el, carrer Rocafort de Godella? ¿Eh? Es este de así, ¿no? Pues dile que a la gasolinera. Res, que es que está un chivenito así, el Cristian, el del chuchi de el de los pastillones de Cristian, que te has comido. oye, escolta. Dime. tu, tu anaves el dissabte passat a la manifestació? Eh, sí, vaig estar ahí en el tio Liceu Climent, Mònica Potra, Enric Morrera i tota la penya, ahí a tope. A, a, anar, a poca gent, no? Anar, no anar ni el tato. N'hi havia més policia que persones. Bueno, sí, contant que la policia no són persones. Sí, això, no n'hi havia. feren algun concert? A... Sí, van fer un concert a Burxassot, que s'ha convertit en la capital mundial dels concerts, perquè se veu que en altres pobles ja no hi deixen fer rollo a cinco días en el Mataero, el molí, es que se han fetara. gracias a las normativas ya Izquierda Unida. Un saludo para mis amigos de Izquierda Unida. ¿Quiénes grupos, grupos actuales? Actuales, La Perra Gorda, Piracho un Sistema, 121 decibelis ¿Y qui Y Y un Satres. No me ah. Pero ve, el concert va estar Bueno. Bueno, Sanculé, alguna cosa para acomiadar Bueno, podeu posar la canción de Teresa de Monjor. Avui ho tenim difícil perquè tenim així un grupet, pero te la busquem pa, el final del programa, no, Jordi? Li la buscarem. La de Teresa. Teresa, que donava classes anatomía Teresa, que rima con coneixement. Bueno, o bueno, me la pone, no sé qué. Bueno, que... Salud, y república. Salud y república y fuerza en el canut. Bueno... Sí. Eh, Funkowski, después de un aplaudimiento, por favor, de la eh, Tenim a Cristian, agafat una cadira, chica. Cristian, bona vesprada, benvingut a, a Ciutat Anatori. Cristian, ¿qué es Alberto, ya que, te acaba... Cristian es el batería del grupo. Hostia, la batería es importante. Es importante. Hay muy me a una que un grupo era, era conforme de vos según conforme al batería. Pues entonces nosotros son la hostia, porque ya es boníssim. Bé, pues, quin tema anem a escoltar ara? Que crec que ja és l'últim... Pues hem escoltat Panic, Wet Dreams, Inside You, Los Grillos No Existen, i ara pues, anem a escoltar Sirenes, que volia dir Nerea que estàvem presentats com a cançó, re, com a cançó de l'any, no? De los premis de la música independent. Dels premis de la música independent. Els MTV Awards. 3. Sí. MTV Awards Radio 3, ¿vale? Digamos així. ¿Eso Això és de veres? Sí. Lo que estàs contant-me? És de veres. Estem nominats, estem nominats. Mentira. Sirenes. Entonces a escoltar sirenas. Anem a la primera sirenas. que anem a escoltar. I serà la primera, el que pasa es la que... La que te sale hacia la historia en el coche. Eh, para que... Pues bé, anem a escoltar de Funkowski Sirena... Eh, de, sirenas. Dedicat sirenas. a todas las xiquetes del Facebook y del Twitter. Molt qué bonito te t'ha quedat, tio. Guapo. Molt bé. <laughs> piel, rienda tus sentidos. Mírame bien, no sé quién soy, nunca me he conocido. Que tú apaga el sol, muda tu piel, rienda a tus sentidos. Que tú mírame bien, no sé quién soy, nunca me he conocido. Y se ha en tu planeta imaginario y se tu mente enferma líneas perpendiculares trazan su silueta y se Nunca me he conocido que tú apaga el sol, muda tu piel, derrida tus sentidos, que tú mírame bien. No sé quién soy, nunca me he conocido. Sabes que no es real, no vuela para ti ni para él. don't feel soy la única persona que puede mirar al sol y, y me tenéis hasta los cojones. Ciudad Tanatori. En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar. I bé, això ha sigut el Ciutat Natori de, del 3 de maig de, de 2012, com diu el meu amic el Xitxa, que entra el 3, el 3 de maio, i res, eh, això ha sigut, hem tingut avui a Fankowski, que ha sigut un plaer tindre per així. El, el plaer en sigut, no? A Papi, sí, sí, sí. Alberto, a Cristina ha sigut el plaer menys, perquè has arribat un poc més tard, però... Sí, un poquito Però t'has perdut en el carrer Rocafort, és que tu pa que va a la merda, Pablo Ixe. I res, moltes gràcies a Nerea, Gràcies per vindre, Nerea. Encantada de conèixer-te, eh? Un plaer. Bueno, vols dir alguna més, Nerea? Eh... Bueno, recorda-lo, si que el dissabte en el loco, curra-te un poc, tio. Que, que ara mateix els ajuntaments no tenen diners per portar a Iron Maiden i a Rosetta i això. pues porteu a Fankowski. Però a Fankowski, que són baratos, saps? Que està oberta sí, la contractació. sí. Com us poden trobar? El dissabte, eh? Vos podeu trobar eh, entrant en el Facebook i ficant Fankowski, vos trobareu allí i ahir també en Google fiqueu Fankowski, lo primer que vos insirà... Fankowski.com I la segon Fankiwis. Eh, Fankiwis no, Fankowski. Muerte, no me toques les castanyes, Así son de eh? las a partir d'avui són de Fankowski a muerte. Ahí lo tienes. I Ei, este dissabte en el loco, eh? A les 10 i mitja. 8 euros. I res, moltes gràcies a l'amic Jordi Coy, als comandaments tècnics, a Xema per haver vingut també. Xema, com estàs? Bé, estic bé, estic molt bé. Estic com Sant Culet. Descansant. Sí de la Lliga. I bé, eh, això ha sigut el ciutat de d'avui, de, que no es torna a repetir. Voleu dir alguna Que esteu mirant així encara de locos. No. Eh, res, que a les 10 i mitja ah, o sigui, sí. dir, eh? es fa la rifa aquesta nit, nit eh, l'entrada en, en Twitter i en Facebook. Vale. Eh, es farà eh, un,

Exactamente, de Pan and Soul. Será una fiesta a lo largo de toda la Vamos, noche. que podemos traer un rato. Si vos agrada el funk, el soul y el rock... No, no es como ahí la Mirror que fa el, el concert no, i tiren a tots els peluts pa que entren els pijos a ballar. No, no, no, no. Ahí, ahí, ahí pots, el post, pots quedar, no? Que tiraré message desde de escenario. Gracias, Pau. Pero cuidado, eh? Cuidado, eh? Sobre, així mi novia s'enfada. Ay, qué bonito! Y res... Esa es una follonera. Això ha usted el Ciutat Adatori de, de avui. Mos, mos veiem la semana pasada, no, Jordi? Ara ja no n'hi ha festes, ara ja a tope. La setmana passada no, la que ve. És que, Xori, no sé si és mañana o ayer. Vos ha parlat Pau Piconenco, Ciutat Anatori, fins a la setmana que ve, salut i unes llibres, i vull dir algo cosa a ma mare que està escoltant-me. Mare, jo ja vull casar-me, que me pica el tirorí. Filla meva, no el preocupes, que antes m'ha picat a mi. Ale, hasta la setmana que ve. Al de la vega. Adéu. Adéu.